assalomu alaykum mujorat kamalak aziz qarindoshlar men bu uyg'ur pochtasining ichilishidan nihoyatda xursand bo'ldim chunki uyg'urlarning ovozi o'chayotgan mushunaq bir paytda o'zimizniki mushunaq bir mediasining barliqqa kelishi bu biz uchun nihoyatda foydali va bizniki inqilobimizga ko'rishimizga texmi yaxshi putimizga put qo'limizga qo'l bo'la oladigan ham ovozimiz bo'la oladigan bir mediarimiz bo'ladiganligiga ishonaman